Sura 73. Al-Muzammil Umotani Meka 20 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja, ejuhal muzammil o ti umotani. Kumi lejla illa kalila. Probdi noć, osim maloga dijela. Nisfahu awin kus minhu kalila. Polovinu njezinu ili malo manje od nje. auzid alaihi وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ tartila. Ili malo više od nje i izgovaraj Kur'an pažljivo. Inna sanulki alajka qawlan thakila. Mi ćemo ti doista teške riječi slati. إن ناشئة الليل Ta ustajanje noću zaista jače djeluje i izgovara se jasnije. Inna laka fin A ti danju doista imaš mnogo posla. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا Ispominji ime gospodara svoga i njemu se potpuno posveti. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا On je gospodar istoka i zapada. Nema Boga osim njega i njega uzmi za zaštitnika. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا I otrpi ono što oni govore i izbjegava ih na prikladan način. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا A mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena. Inna ladajna ankalan wa jahima. Biće u nas, doista, okova i ognja. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما I jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Na dan kada se zemlja i planine zatresu i planine pješčanih umci raspacani postanu. Inna أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا Mi smo vam zaista poslali poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. فكيف تتقون تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? السماء منفطر به كان وعده مفعولا Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. Inna hazihi tazkira فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا To je doista pouka i ko hoće put ka gospodaru svome će izabrati. Inna ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ۖ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضرون يسربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسناً وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم Gospodar tvoj sigurno zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana. On zna da vi to ne umijete izračunati pa vam prašta, a vi iz Kur'ana učite ono što je lako. On zna da će među vama biti bolesni i oni koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti i oni koji će se na Allahovu putu boriti. Zato izgovarajte iz njega ono što vam je lako i molitvu obavljajte, milostinu udjeljujte draga srca Allahu zajam dajte. dobro koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu. Molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je.